Եթերում Տեխնոաշխարհ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ Անուշ Ապրեսյանն է։ Առաջիկա րոպեներին ծանոթացեք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային լրահոսի անցուդարձին։ Նախ համավարակը ապա պատերազմը խոչընդոտեցին Արցախում հայանպաստ մի շարք ծրագրերի իրականացմանը, սակայն տեղիք տվեցին նոր կառույցի Արցախի բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամի ստեղծմանը։ Գյուղատնտեսությունից մինչև ինովացիոն ծրագրեր։ Սա հարթակ է ինչպես ներդրողների, այնպես էլ բիզնես ծրագրեր ունեցողներին աջակցություն տրամադրելու համար։ Տեղահանված բնակչության զբաղվածության խնդրին արդյունավետ լուծում տալու, հանրությանը գիտելիքով զինելու եւ Արցախի տնտեսությանը աջակցելու ուղղությամբ կենտրոնն արդեն իսկ գործուն քայլեր է ձեռնարկում։ Հերթական ծրագրի մեկնարկը տրվեց մայիսին։ Խոսքը ծրագրավորման հմտություններ ուսուցանելու նպատակով կենտրոնի կազմակերպած անվճար դասընթացների մասին է։ Թե ովքեր կարող են մասնակցել դասընթացների գործընթացներին պարզաբանում է բարձր տեխնոլոգիաների բաժնի ԱԲԱԿ մասնագետ Միլենա Ավագիմյանը։ Բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամի կազմակերպած դասընթացներին կարող են մասնակցել ցանկացած մասնագիտության, ցանկացած ոլորտի բնագավառի մասնագետներ, ինչպես նաեւ մասնագիտություն ունեցող յուրաքանչյուր ոգ, ով պատկերացնում է իրեն տվյալ ոլորտում։ Դրանով խթանելով ինչպես շատ շատերի երազանքը ունենալ կրթություն, ստանալ ժամանակակից ու պահանջված ոլորտում գիտելիքներ, այնպես էլ հիմք դնել ու զարգացնել մեր երկրում ՏՏ ոլորտը։ Ներկայի եւ ապագայի ամենապահանջված մասնագիտություն ունենալ ցանկացողները քիչ չեն նաեւ Արցախում, հատկապես երբ նոր հմտություններ ձեռք բերելու գործընթացը հիմնված է պրակտիկ վարժությունների եւ ոչ ֆորմալ կրթության ապահովմամբ։ Կենտրոնի կողմից կազմակերպվող ծրագրավորման դասընթացի հայտագրման արդյունքներն ամփոփում է մասնագետը։ Դասընթացի մասնակցության վերաբերյալ on-line հայտագրումը մեկնարկվել է սույն թվականի մարտի 15-ից։ 5 օր հետո դիմումների հագեցվածության պատճառով կանգնեցվել է հայտագրման փուլը, քանի որ արդեն թիվը անցնում էր 100-ից։ Այնուհետև սկսվել է հարցազրույցների շրջանը, որի արդյունքում բավարարվել է 60-ից ավելի դիմում։ Իհարկե, ավելի ուրախ կլինեինք ընդունելու շատ ու շատ դիմումատուների, սակայն հաշվի առնելով թե շենքային պայմանները եւ թե տեխնիկական հագեցվածությունը ընդունվեց 60 դիմումատու։ Միլիանա Ավագիմյանի խոսքով դասընթացի այն մասնակիցները, ովքեր ճունեն համակարգիչ, բարձր տեխնոլոգիաների բաժնի որակավորված մասնագետների ներգրավմամբ հնարավորություն են ստանում օգտվելու կենտրոնի տեխնիկայից եւ վերջիների ցոգնությամբ ստանալ հավելյալ գիտելիքներ։ Մայիսի 10-ից մեկնարկած դասընթացը կընթանա 6 փուլով 6 ամիս տևողությամբ։ Առաջին փուլն ընդհանուր բազային գիտելիքների մասին պատկերացում ստանալն է։ Մնացած 5 փուլերը վերաբերվում են նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերմանը բեքենդ եւ ֆրոնտենդ ծրագրավորումից։ Առաջին փուլի ավարտից հետո սովորողները բաժանվում են խմբերի ըստ ուղղվածության եւ շարունակում են մասնագիտական ուղղվածությամբ խորը գիտելիքները ձեռք բերելով։ Բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոնի կողմից կազմակերպող դասընթացների մասնակիցների համար սահմանված է տարիքային շեմ, ընդգծում է մասնագետը։ Վերոնշյալ դասընթացներին կարող են մասնակցել 9-րդ դասարանն ավարտած, հաճախ նաև հենց 9-րդ դասարանում սովորող աշակերտները։ Դա նվազագույն շեմի մասին, իսկ առավելագույն շեմի մասով տարիքային սահմանափակում չունենք։ Իմաստը նվազագույն շեմի կայանում է նրանում, որ հաճախ 9-րդ դասարանն ավարտածները տարբեր պատճառներով չեն կարողանում կրթություն ստանալ, կամ շարունակել կրթությունը։ Այս ծրագիրը օգնում է նշված երեխաներին մասնակցել անվճար հիմունքներով եւ ստանալ բարձրագույն գիտելիքներ ՏՏ ոլորտից։ Բաժնի ավակ մասնագետը շեշտեց, որ բավականին աճել է երիտասարդների հետաքրքրվածությունը ՏՏ ոլորտի նկատմամբ։ Կենտրոնն էլ իր հերթին պատրաստ է աջակցել նրանց նորարարական գաղափարների իրագործմանը։ Դասընթացի արդյունքում ձևավորված լավագույն ստարտափներին հիմնադրամը կհատկացնի գրասենյակային տարածք, իսկ դրա բացակայության դեպքում մասնակիորեն կմարի համապատասխան տարածքի վարձակալությունը։ Սա միայն ծրագրավորման դասընթացի մասին։ Առաջիկայում կենտրոնը կկազմակերպի նաև այլ թեմատիկայով դասընթացներ։ Նպատակն է զինել հանրությանը գիտելիքով, հզոր տնտեսությամբ, հզոր պետություն ունենալու համար։ Բոլոր սկսնակների համար, ովքեր ցանկանում են տիրապետել Microsoft Office, Adobe Photoshop ծրագրերին եւ հմտորեն օգտագործել Google գործիքները, մեկնարկում են համակարգչային դասընթացներ։ Վճարովի հիմունքներով կազմակերպող դասընթացները կընթանան Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում։ Մանրամասները ներկայացրել է համալսարանի կարիերայի կենտրոնի ղեկավարը։ Դասընթացը անցկացվելու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում հունիսի 28-ի մեկնարկում է, տևողությունը 3 ամիս, այն արժի 43000, մասնակցել կարող են բոլորը առանց տարիքային սահմանափակում։ Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կստանան վկայական։ Մասնակցել ցանկացողները դիմում հայտը լրացնելու համար կարող են այցելել Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի կարիերայի բաժին կամ զանգահարել 047 95 10 62 հեռախոսահամարով։ Հանրային ռադիոյի եթերում Տեխնոաշխարհ հաղորդաշարն է։ Թեմատիկ նորություններին տեղեկացեք քիչ անց։ Այս տարի Sevan Startup Summit 2021-ը չի կայանա։ Seaside Startup Summit ընկերության հայտարարության մեջ նշվում է, որ մոտ 2 ամիս տևած բանակցությունների արդյունքում պետության համապատասխան գերատեսչությունները նպատակահարմար չեն համարում սամիտի տարածքը տրամադրել միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Ի պատասխան շրջակա միջավայրի առաջարկությանը, որ Սևան Startup Summit 2021-ը կարող են այլ տարածքում անել, ընկերությունը պարզաբանել է, որ Սևանի API-ի որևէ այլ հատվածը Summit-ի կազմակերպման համար համապատասխան վիճակի բերելը իրենից ենթադրում է ֆինանսական մեծ ռեսուրս եւ հսկայական ժամանակ, որի համար այս տարի այլևս ժամանակ չունեն, նշվում է հայտարարության մեջ։ Պլանշետների համաշխարհային շուկան վերածնունդ է ապրում։ Համավարակի պատճառով դասերն արցանց հարթակ տեղափոխելու, վիրտուալ հանդիպումներ անցկացնելու եւ հերավար աշխատելու անհրաժեշտությունը մեծացրին պլանշետների պահանջարկը։ Այս մասին փաստում է Counterpoint-ի կատարած նոր ուսումնասիրությունը։ Հաղորդվում է, որ արդյունաբերությունը 2021 թվականի առաջին երամսյակում աճել է 53%-ով, 2020 թվականի 4-րդ երամսյակում 5 տարվա բարձր ցուցանիշից հետո։ Վերնափոխադրումների ամենամեծ աճը գրանցել են Samsung-ը եւ Apple-ը, որոնք աջակցել են իրենց պլան գյուղմաշետային բիզնեսին այս տարիների ընթացքում։ Motorola-ն թողարկել է գերդիմացկուն սմարթֆոն, Այն համագործակցել է Bullet-ի հետ Vivo-ի 2021 սմարթֆոնը ներկայացնելու համար։ Այս մոդելը նախատեսված է առավել ծայրահեղ պայմաններում օգտագործելու համար։ Ըստ արտադրողի, ամրացված պատյանի շնորհիվ սմարթֆոնը կարող է դիմակայել ոչ միայն ջրի մեջ ընկղմելուն, այլև անվնաս ընկնել կորթմակ երևույթի վրա, մինչև 1.8 մետր բարձրությունից։ Պատահական հարվածները կանխելու համար հատկացվում է դաստակին ամրացվող հատուկ ժապավեն։ Նոր արտադրանքն աշխատում է Android 11-ով։ 64 գիգաբայթի հիշողությամբ Motorola Diva 2021-ի գինը կկազմի 390 դոլար։ Ամերիկյան Apple ընկերության նոր սերնդի սմարթֆոնների մասին հերթական տեղեկատվությունը արտահոսել է համացանց, բացահայտելով սպասվող նորույթների չափսերն ու յետևի վահանակի դիզայնը։ iPhone 13-ի լուսանկարները ներկայացրել է GSM Arian։ Ապագա սմարթֆոնների յետևի վահանակի տեսքը հաստատում են նախորդ աղբյուրների ենթադրությունները։ iPhone 13-ի արտաքինը նման կլինի iPhone 12 շարքի մոդելների դիզայնին։ Նոր սերնդի շարքում 4 մոդել կընդգրկվի, ինչպես նաև ոչ այնքան հայտնի mini-ին։ Բոլոր սմարթֆոնները կներ ներկանան փոքրինչ հաստ տեսքով, մեծացված մարտկոցի պատճառով։ iPhone 13 շարքի մոդելները պաշտոնապես կներկայացվեն 2021 թվականի սեպտեմբերին, իսկ շուկայում դրանք կհայտնվեն հոկտեմբերին։ Փորձագետները ենթադրում են, որ նորույթների գները կմնան նույն մակարդակում։ Kalthoff-Mack լրատվական կայքի անցկացրած հարցման արդյունքում ողջվել է, որ Ամերիկայի բնակիչներից յուրաքանչյուր 5-րդը պատրաստ է հրաժարվել հաջորդ սերնդի iPhone-ի գնումից, անվան մեջ 13 թվի հանդեպ մտաբախության պատճառով։ Հարցվածների 74%-ը կարծում է, որ հաջորդ iPhone-ը չպետք է կոչվի iPhone 13, վկայում է ուսումնասիրությունը։ Հարցվածների շուրջ 38%-ը կողմ է, որ Apple-ի նոր սմարթֆոնը կոչվի պարզապես iPhone, եւս 16%-ը կարծում է, որ ավելի լավ է արտացոլել թող թողարկման տարին iPhone 21, մասնակիցների 26%-ը քվեարկել է iPhone 13-ի օգտին։ Կայքի տվյալներով ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ բնակիչների մոտ 9-ից 10%-ը անհանգստացած է 13 թվի պատճառով, ինչը կարող է սմարթֆոնի վաճառքի հետ կապված խնդիրներ առաջացնել։ Ավստրալիային փորձարկվել է աշխարհում առաջին թռչող մրցաշավային մեքենան։ Այս մասին գրում է Daily Mail-ը, նշելով, որ փորձարկումը դեռևս իրականացվել է միայն անօթաչու ռեժիմում։ Նշվում է, որ այս տարի տեղի կունենա թռչող մեքենայի առաջին 3 անօթաչու մրցավազքերը, իսկ արդեն 2022 թվականին խցիկում կհայտնվի իրական օթաչու։ Սարքը համալրված է 8 սպորտային շեղբով, որը շրջապատում է կենտրոնական ածխածնամանրաթելային օթաչուների խցիկը։ Այն սնուցվում է լիթիումի պոլիմերային մարտկոցով, որը թույլ է տալիս թրջել մոտ 15 րոպե։ Այնուամենայնիվ նախատեսվող յուրաքանչյուր մրցավազք տևելու է 45 րոպե, ինչը նշանակում է, որ մարդկոցը փոխելու համար կպահանջվի 2 կանգար լիցքավորման նպատակով։ Դա կտևի մոտ 20 վայրկյան, ինչը փորձագետները համեմատում են 1970-ականների Ֆորմուլա 1 մրցաշավում մեքենաները վառելիքով լիցքավորելու հետ։ Արհեստական բանականության ողջված Հաուժիբինը դարձել է Պեկինի համասարաններից մեկի ուսանող, գրում է Audit Essential-ը։ Ժիբինի տեսքը, ձայնը եւ նրան վերաբերող ամեն ինչ ստեղծվել է արհեստական բանականություն մոդելավորող համակարգի միջոցով։ Շնորհանդեսը կայացել է հունիսին Պեկինի արհեստական բանականության ակադեմիայի համաժողովի շրջանակում։ Արհեստական բանականություն մոդելավորող այս համակարգը ստեղծվել է որոշ ոլորտներում մեքենաները մարդու պես մտածելու հնարավորությամբ օժտելու համար։ Նման բանականության ողջված առաջին վիրտուալ ուսանողը կսովորի համակարգչային գիտության եւ տեխնոլոգիայի բաժնում եւ ակնկալվում է, որ նա միջին վիճակագրական ուսանողից ավելի լավ առաջադիմություն կունենա։ Վիրտուալ ուսանողն արդեն կարողանում է պոեմներ գրել եւ նկարներ նկարել։ Ժիբինին դասավանդող համակարգչային գիտությունների պրոֆեսորներից մեկն ասել է, որ ներկայումս ուսանողն ունի 6 տարեկան երեխայի ճանաչողական մակարդակ, բայց ակնկալվում է, որ 1 տարվա ընթացքում նա կհասնի 12-ամյա երեխայի մակարդակին, գրում է Audit Essential-ը։ Հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոաշխարհ հաղորդաշարներ։ Լսեք հանրայինը FM 102 եւ 3 հաճախականությամբ։ Հետևեք մեզ Facebook-յան եւ YouTube-յան տիրույթներում։